Lucas kai Arnion eis Heron katafugon Lucas Arnion edioche tode esti Heron katafugē pros ka lumen dei autotu luku kai legontos hoti zuriasei auto ho hereus ei katalabei toi seor e kaino αλχαιρετότερον μοι εστι Θεού θυσίαν γενεσθαι, ε' σου διαφθαρέναι. Ο λόγος δε λοί ότι χοίς επίκειταί το αποθανέιν, κρέτον εστίν ο μετά θάνατος.